ऐं जॾहिं असां जूं पधरियूं आयतूं खेन पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि तॾहिं सिंधियुनि हुज त रोगो हीउ चवणु हूंदो आहे त जेकॾहिं अवी सचा आहियो त असांजे पीउ ॾाॾनि खे जीरो करे आणियो